Sapfo el Lesbos, au Sapfo el Mitileno, estis greca poetino quiu iunascigis en la insulo Lesbos, en la urbo Mitileno, circa la iaro 610 antau Cristo. Si vercis poemoin cae componis musicon por ili e de sia iunezzo. En sia lerneio de la urbo Mitileno, Chie si pasigis sian infanagion cae parton de sia iunetzo, si laut legis sian poemoi, acompanante sin per musico cae danzo. Si estis edziniginta al riccia comercisto, quio valdau mortis, cae de quiu si havis filinon, Cleis. De sia edzo, si heredis grandam fortunon, quion si investis en cultura proiectoi. En la iaro 703 antau Cristo pro politica aferoi si aligis a la conspiro por mortigi la tiranon Pitaco. La entrepreno ne successis, cae Pitaco pardonis la vivon de la conspirintoi sendante ilin al exilo. Sapfo estis kondukata al Siracuso. La ses iara exilo resultis positiva por ŝia intelekta disvolviĝo, ĉar tio permessis al ŝi vojaĝi preter la Egea maro kaj edukiĝi per la contacto kun aliaj kulturoj. En Siracuso, la poetino de Lesbos fariĝis centro de la cultura kaj arta movado aranciante literatura in musica in concurso in ne forgesebla in recitalo in kai danzo in tiel si creis favora netoson por sia ambizia proiecto sapfo starigis maiestam palazzon qui un si nomis museon eio de la musoi unue gi estis lerneio inspirita nur por la educado de Cleis, ŝia filino, sed si successis dungi la plej bonajn instruistoin el diversaj artaj branĉoj kaj konvinki ilin ilia y filinoi parto prenu en la quiro de ĉi tiu aro da artaj conoi, Tiel formigis metoda lernejo un baptis kiel la unuan universitaton exclusive por virinoj. En kvincent nalde kvin antaŭ Cristo, Sapfo ricevis la raiton por redeni al sia patrullo. Instalita nove en Lesbos, Sapfo recreis sian universitaton en la domo de la musoi. Tie si dediĉis sin al componado, componado educado de la aristokrataj junulinoj de la insulo Lesbos. citi tiu instruis la junulinojn en diversaj artoi, atingante altan emocian nivelon, serchante plezuron, proximillon al la beleco, al idealo pere de la poesio la danzo kaj la muziko. Sappho estis fama poetino de sia tempo, prefere pri lirica poesia kiun un kantis akompanate de liro. Si sukcesis renovigi la liron laŭ teknika Stilistica stilistika punto. Si disvolvis la tiel nomatan sapfon strofon quio estis modifo de la eolica verso. Xiai poemoi estis scribitai en uno er la cefai dialectoi de la greca lingua, la eolica. Antau ol sapfo creis la sapfoan strofon, abundis la epopea poesio, quio parolis pri la heroe, la patruio, ciam parton de iu glora La stilo de Sappho caracterizigis por paroli en la unua persona, Estis la unua folio que oni cantis in sentojn, ĉar electis amon kiel sian poesian temon. Ŝia plej conata poemo estas Odo al Afrodito, si esprimi esprimis siajn zorgojn, kiel amon, malĝojon, forlason, jaluzon, desiron, tenerezon Sapfo estas ne poetino de alta rango, sed ankaŭ patrino de la lirika genro. Ŝia verko estis compilita en naŭ libroj kaj conservita en la conata biblioteca de Alexandrio. ai poemoi estis copiitai, traducitai, cae usatai por instruado en la antiqua Grecio, gis la chancho de la carierta velo quiu venis al ili de visanzai lerneioi. Quancam la personezzo de Sapfo cae sia verco estis gravegai en sia tempo, la simpla facto esti virino persecuti shin tra la tuta historio. Pro malcasis primi tion kio ocasis en si, cae ne circa ushi, pro sem vestigi sian animon, sian coron, sian sangon, kio faridjas glora persona batalo, oni culpigis shin pri la falsa bildo de voluptemo cae la tzivo. Multae iarcentoin poste, la malitzuloi imagas eternan lesvan orgion, cae en la iaro 1073 la papo Gregorio la Sepa ordonis geti en la flamoin ciuin manuscriptoin de la sapfai poemoi, pro malmoralai cae pecai. El entute dec mil versoi attribuitai al sci, nur set sen atingis nin per forcetitai defectitai materialoi. Grecae commentistoi includi cin en la listo de la nau liricae poetoi. dum Platono catalogi cin quia la Deca Muso. Ci estis la unua quio faris subiectivan literaturon, quio preni sian propran internetzon quia la obiecton de sia arto la unua quiu malplenigi sian propran animon en la muldilon de la versoi, porque aliei identigiu au disigiu de ci.